as billah va ma xalaqatul jinna val insa illa liya'budun oyati hasr bilan dalolat qiladiki inson va jin toifasini Alloh subhanahu va taolo yagona o'zigagina ibodat qilishlik uchun yaratganligi. Agar shu yagona ibodat bo'lgan maqsadni shu yagona Alloh subhanahu va taologa bo'lgan ibodatni bajarmas ekan inson o'zining yaratilishligidan bo'lgan maqsadni bajarmasdan Alloh subhanahu va taoloning huzuriga borganda u jahannamga o'tin bo'lishligida shak shubha yo'qdir. Bu xabar Alloh subhanahu va taoloning o'zini kalomidagi jazm yaqiniy xabardir. Ibodat asli nima? Ibodat tavhiddir. Chunki payg'ambarlar bilan ummatlar o'rtasidagi husumat, kelishmovchilik tavhid husumatidan boshqa husumat bo'lgan emas, birodarlar. Payg'ambarlar dehqonchilikni odamlar bilmagan soatda ularni bir dehqonchilik o'rgatishlik uchun kelgan emas. Yo hunarmandchilik zaiflashib qolganligi uchun hunarmandchilikni rivojlantirishlik uchun kelgan emas. Yo'inki iqtisodiyot masalasini mukammal qilishlik uchun kelgan emas. Yo'inki boshqa bir odamlar maqsad qilib yurgan narsalar uchun kelgan emas. balki payg'ambarlar odamlarni yaratilishligidan bo'lgan yagona maqsad ibodat ya'ni bu ibodat tavhidida shu yakka ollohni o'ziga bo'lgan ibodatni ta'lim berishlik uchun kelishgan. Bu degan so'zdan kelib chiqmaydiki, demak islom nizomi hayotga tatbiq qilingan vaqtda bu hayotdagi muammolar birortasi hal qilinmas ekanda degan masala kelib chiqmaydi tavhid muammosi hal bo'lganda butun muammo hayotda hal bo'ladi buni hech biz mubolag'a degan mubolag'asiz buni ayta olamiz chunki biz islomimizning tarixidan bu narsani hayotda ko'rganmiz boshqalar ko'rmagan bo'lsa ammo tavhid muammosini hal qilmasdan boshqa muammolarni hal qilishga urinishlik bu muammolarni ko'paytirishlik uchun bo'lgan harakatdan boshqa harakat bo'lishi mumkin emas shuning uchun ham payg'ambarlar olib kelgan yo'lni qabul qilgan ummat hayotiy butun sohalarning hammasida nihoyat darajada taraqqiy topdi payg'ambarlar yo'lini qabul qilmagan ummatlar nihoyat darajada tushkunlikka uchradi. Zohirda ba'zi bir hayotdagi biz yangi ko'rgan nizomlar bular bir iqtisodiyot tomonlardan baland martabaga erishdi degan da'volar bir ko'rinishda to'g'ri bo'lsa ham, lekin u bir ma'naviyat tarafida nihoyat darajada inqirozga uchradi. inson ma'naviy tarafdan bu darajada inqirozga uchragan emas, birodarlar. Tavhid muammosini hal qilmasdan boshqa muammoni hal qilishlikni misoli mana xuddi agar misol keltirishligimiz joiz bo'lsa, hammamiz bilgan bir afsona borki, bir kishining uchta o'g'li bo'lib, uchov o'g'lini bir xalqqa bir manfaat yetkazadigan, zulmga qarshi kurashadigan farzand bo'lishligini orzu qilgan ota ularning shu kurashayotgan kurashishligini ko'rishlikdan umidi uzilib, qariganligi sababli bo'lib umidi uzilganda ularni nasihat qilib zulmga qarshi bir kurashishlikni ta'lim berib olamdan ko'z yumib o'tib ketib uni farzandlar kattasi xalqlarga zulm qilayotgan bir arslonni o'ldirishlikka yo'l olganligi va ikkinchisi xalqlarni talon taroj qilib zulm qilayotgan ajdarhoga yo'l olganligi va uchinchisi bo'lsa yo'lda uchinchisiga yozib qo'yilgan borsa kelmas degan og'ir yo'lga shu tarafga qarab yo'l olganligini va unda insonlarni butun ularga zulm qilayotgan yalmog'izga duchor bo'lganligini hammamiz bilamiz mana bu afsona bu lekin buni tagidagi biz ibratdan foydalanmoqchimiz xullas avvalgisi ham o'zini maqsadiga erishganligi ikkinchisi ham o'zini maqsadiga erishganligi uchinchisi yalmog'iz afsonaning asosiy bir diqqatga tortadigan joyi doim bir bir nuqtaga qaratilingan bu kenja botirga qaratilingan u yalmog'iz bilan duchor bo'lganda yalmog'iz o'zining makkorligi bilan kenja botirni o'zini yaniga tortishlikka harakat qilib bu otini bir oyog'ini yeb otingni oyog'i 3 tamidi yo 4 tamidi? Bir sanab ko'rgisi yengilchi desa, u Ziyrak kenja botir otining oyog'i 3 deydi. Yana bittasini yeb, bu otingni oyog'i 2 tamidi, 3 tamidi? desa, otini oyog'i 2 deydi. Yana bittasini yeb, otingni oyog'i 1 bittamidi, 2 tamidi? desa, otini oyog'i bit deydi. Otini oxirgi oyog'ini ham yet, otingni oyog'i bormidi yo yo'qmi desa, otini o'zi oyog'i yo'q edi. Chunki u yalmog'izning makkorligini sezgan Kenja Botir o'zini bu qattiq dushman ekanligini sezib, shunda yalmog'iz otni qolgani ham eni ham yeb otda kelganmiding, piyoda kelganmiding desa, men piyoda kelgandim, otda kelmagandim deb Shundan keyin yalmog'iz bunga oshkor hujum qilishlikka majbur bo'lib, hujumni boshlaganda, xullas u hujum natijasida Bu kenja botir yalmog'izni qo'lini qirqsa, qo'li ikkita bo'lib chiqadi. Ikkita qo'lni qirqsa, to'rtta bo'lib chiqqanligi, oyog'ini qirqsa ikkita bo'lganligi, ikkita oyog'ini qirqsa to'rtta. Xullas, yalmog'iz buning harakatidan masxara qilib, buning harakati unga quvvat bag'ishlayotganligidan quvonib, kurashida davom etib, buni bu harakatda albatta yengishligini bilib, yalmog'izni fikri albatta kenja botirni mag'lubiyatga uchratishlikka jazm qildi shunda afsonada borki bir donishmand unga paydo bo'lib sen o'g'lon bu harakatingda maqsadga yetolmaysan bu harakating bilan yalmog'izni kuchaytirasan xolos sen bu yalmog'iz bilan haqiqiy shuni halok qilmoqchi bo'lsang bir qof degan tog' bor shu tog'ga yetib borasan unga yetguncha sen qancha daryolarni kechasan shu tog'dan o'tganingdan keyin bir o'rmonga duchor bo'lasan bu o'rmonni bosib o'tganingda u hay bu dushman bor bu yirtqich bor hokazo juda ko'p mashaqqatlarni kechib shu o'rmonni ichida bir baland bir daraxt borki shu daraxtni ustiga chiqishligingda ham qancha qarshiliklar bor bularni sanab o'tib shunda bir qush borki shu qushning buyragida yalmog'izning joni turadi Shuni ushlab o'ldirsang, yine yalmog'iz taslim bo'ladi senga. Lekin avvalda sen bunga sabr qilmoqliging kerak. deb donishmand g'oyib bo'lganligini xullas Kenja Botir bu harakatni hammasini bajarib, bu kurashgan vaqtida kulib masxara qilib turgan yalmog'iz u qushni buyragini shunday ochib ushlagan vaqtida yalmog'iz paydo bo'lib jon jahdi bilan yalinib, uning xizmatida bo'lishlikni va'da qilib, bunga yalinib qolganligi va yalmog'izni shu buyrakni ezib tashlashlik bilan halok bo'lganlik afsonasini ko'pchilik biladi. Bu o'zi afsona. Lekin bu hayot muammosini har bir kishi hal qilishlikda bir tadbir bo'lmoqligi kerakligini va u muammo hal bo'lguncha ba'zi bir qiyinchiliklarga bir mashaqqatga chidamoqlik kerakligiga ishoradir birodarlar hozir ham yomonlik yalmog'izi nihoyat darajada rivoj topgan bu yomonlik yalmog'izi bilan kurashadigan odamning soni u kenja botir tarixda bitta son sanoqsiz bo'ldi va hammasi mag'lubiyatga uchrab yalmog'iz oldida masxaraga duchor bo'lib halaq bo'lmoqda bu yalmog'iz yomonlik yalmog'izi bilan hayotning hamma tarmog'iga nazar tashlasangiz muammolar dunyosi u muammo yalmog'izini qo'lini chopsangiz ikkita qo'l paydo bo'lyapti muammo ikkita bo'lyapti yo oyog'ini chopsangiz ikkita bo'lyapti bu ikkita muammo yalmog'izini halok qilaman desangiz to'rtta paydo bo'lyapti shuning uchun sahobalar rasululloh sollallohu alayhi vasallam tarafidan tarbiyalanganlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning davridagi johiliyat yalmog'iziga bun bilan kurashishlikni qo'ydilarda hayotdagi bu yalmog'izni vujudga kelishligiga sabab bo'lgan shirk bilan kurashdilar bu shirk mana shunday hayotni muammoga to'ldirgan edi buning aksi tavhid edi mana bu tavhidni barpo qilganlarida hayotdagi yalmog'iz yalinishlikka o'tib qoladigan darajada bo'ldi mana bu tavhid muammosi hal bo'ldida shu bilan hayot bir jannatga aylandi. Va bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning harakatlari hammasi tavhid barpo bo'lishligiga harakat qildilar. Shuning uchun ham bu harakat osonlikcha bo'lmadi. Bu harakat tavhid muammosini hal qilishlik uchun bo'lgan harakatdan boshlab Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni amin muhammad amin deb laqablab yurgan hamma odam dushmanga aylandi birodarlar dushman bo'lib ham sekin asta muhammad alayhissalomni yo'qotganga mukofot tayin qiladigan dushmanlarga aylandi bu rasululloh sollallohu alayhi vasallam tavhidni o'zining atrofidagi kishilarga tushuntirolmaganlaridan keyin Bu tavhidni qabul qilingandan keyin hayotdagi yalmog'iz, muammo yalmog'izi sekin asta o'zini joyini bo'shatib yo'qola boshladi. Hozirgi vaqtda ham takror aytamiz. Juda ko'p birodarlarimiz savol qilishadilar. Mana bu muammo, u muammo va hokazo har xil narsalarni savol qilishadilar. Lekin bu narsani hal qilmoqchi bo'lganda muammolar dunyosiga kirib qoladi. Buning sababi biz tavhid muammosini hal qilganimiz yo'q. Shuning uchun bu muammo ozgina fursat bilan hal bo'ladigan emas. Uzoq vaqt qalblarga kirib ketgan, odatlarga kirib ketgan bu shirk yalmog'izi osonlikcha jon bermaydi, birodarlar. Shuning uchun bunga biz uzoq yo'llik masofani rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'n uch yil muddatda mana bu tavhid muammosini hal qildilar makkada rasululloh sollallohu alayhi vasallam hamma odamlarni ya yuhannas qulu la ilaha illalloh ey odamlar la ilaha illalloh deyiladi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam la ilaha illalloh deyiladi deb aytgan odamlar ollohni inkor qilishmasdi Allohni bor deyshardi. Allohni inkor qilgan kofir birodarlar yaqinda vujudga keldi. Yaqin tarixda. Bu tarixi 300 yildan o'tmaydi birodarlar. Chunki Allohni inkor qilishlik darajasida insonning yetishligi uchun iymon emas, vijdonini ham jig'ildonga aylantirib olish kerak. Bu darajada vijdonsiz darajaga inson yaqin tarixda erishgan. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam la ilaha illalloh deylar deb aytayotgan xalqlar Allohni koinoti yerni Alloh yaratgan deyshadi. Va la in man khalaqa samawati val arda la yaqulunna Alloh. Agar koinoti yerni kim yaratgan deb so'rasangiz, Alloh deyshadi. Bular bu e'tiqodi iymon safiga olib kirolmadi. Albatta bu biz xoliq vahdoniyatini tan olishimiz kerak. Tavhid uchun bu shart, lekin bu kifoya qilmaydi. Rububiyat ni tan olishadi. Ya'ni koinotni yerni kim tarbiya qilib boshqaradi degan savol bo'lsa, ular Alloh deyshadi. Demak, rububiyatullohni ham tan olishadi. Bunda ham tavhid, ya'ni yakka Alloh boshqaradi deyshadi. Rizqni kim beradi deysa, Alloh beradi deyshadi. Kim o'ldiradi va tiriltiradi deysa, Alloh deyshadi. Mana bu e'tiqodotlar ularni la ilaha illalloh kalimasini aytayotgan odamlar safiga olib kira olmadi birodarlar. Biz buni yaxshi tushunmoqligimiz kerak. Biz biror bir kishi o'zining bir maqolasida bu koinot yerni yaratuvchisi bor deganga ishora qiluvchi hali ochiq aytishlik emas ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davrlaridagi ashaddiy mushriklarning martabasiga chiqqanda og'zimizni suv kelib ketadi e bu ollohni borligini isbot qilyapti deb bu hatto bu bir alloma deb shunday e'tiqodat qilib tashlaymiz e, biz iymon masalasini nihoyat darajada chuqur tushunishimiz kerak ya'ni shu odamlar la ilaha illalloh kalimasini aytuvchi kishilar safiga qachon qo'shiladi payg'ambarlar bilan xalqlar o'rtasidagi husumat nima edi ibodatni yakka Allohga qilishligida demak ibodat qilardi makkadagi mushriklar va boshqa mushriklar lekin ibodatni Allohga ham qilishardi, boshqa Allohdan boshqa narsalarga ham qilishardi. Ba'zilar oftobga sig'inardi. Ba'zilar oyga sig'inardi. Ba'zilar yulduzlarga sig'inardi. Ba'zilar toshlarga sig'inardi. Ba'zilar daraxtlarga sig'inardi. Mana bu ibodatlarida sig'inishda, ya'ni duo qilishardi. Ba'zilar Allohning buyrug'ini qo'yib, odamlarning buyrug'iga bo'ysunardi. Bu mana yahudlar o'zlarining olimlarini so'zini qabul qilishardi, Allohning buyrug'ini qabul qilishmasdi. Nasorolar ham mana shunday bo'lishdi. Shun bilan bular mushrik bo'lishdi. Biz yana diqqat berishimiz kerakki, kul inna salati va nusuki va mahyaya va mamati lillahi robbil alamin. La la va bizalika umirtu va ana avvalul muslimin. Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni buyuryaptiki, ayting, namozim va qurbonligim. Qurbonlik degan ma'noni biz faqat qurbon iydidagina so'ygan qurbonligimiz emas, davomiy suratda so'ygan, Allohning yo'lidagi so'ygan narsamiz faqat Alloh Robbil alamin shariki yo'q bo'lgan zotgagina ekanligini e'lon qiling deyapti. Mabodo namoz bilan so'yishni yonma-yon zikr qiling. Bir odam aytmasinki, men sajdani Allohga qilyapman, lekin so'yishini falon mozorga yo falon daraxtga yo falon narsaga yo falonchiga xoh tirik, xoh o'lik shunga men so'yyapman deb aytishligi bilan men sajdani Allohga qilyapman, men ibodat qilayotganim yo'q deb da'vo qilishlikka haqqi yo'q. alloh subhanahu va taolo nusuk va mahyaya va mamati lillahi robbil alamin hayotim va mamotim hammasi alloh subhanahu va taologa xosdirdir rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana bu shirk nima ekanligini bildirib aytdilarki bir kishi pashsha sababli jannatga kirdi dedilar bir kishi jahannamga kirdi dedilar yo rasululloh bu nima deb tushunamiz deb so'rashganlarida <clears throat> o'tgan ummatlardan ikki kishi safar qilishdi bir joyda mushriklar o'zlarining butlariga bir qurbonlik qilib o'tkazadigan joyga kelishganda biror bir narsani atab o'tasan bizni butimizga dedi bittalari aytdilarki men Alloh subhanahu va taolodan boshqaga hech qanday bir narsani atamayman, ibodatni faqat Allohga qilaman dedi. Yo'q, mumkin emas degan o'tishliging biror bir pashshani bo'lsa ham qurbonlik qilasan dedi. Zibo, ya'ni qora pashsha shu. Shu qora pashshani ha bu o'tsam o'tibmanda deb qora pashshani qurbon qildi. Jahannamga kirdi dedilar. Ikkinchisi aytdiki, men faqat Alloh subhanahu va taologa meni ibodatim. Hech qanday boshqa narsaga men ibodatni qilmayman dedi. Va uni o'ldirishdi. U jannatga kirdi dedilar. Demak, shirk bizda Shuni tushunishimiz kerakki, birovning ko'rinishdagi harakatlari yoinki bir oddiy biz o'zimiz bilgan qilayotgan ibodatlari bizni ko'zimizni bo'yab qo'ymasligi kerak. agar shirk amalining kichkinasini bo'lsa ham qilsa mana bu zibobga qayd qilishliklari va hayotda alloh subhana va taolo shuni voqeda bo'lganligi va rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu xabarni bizga berishliklari shirkning qanchalik maraz narsa ekanligini najat ekanligini ko'rsatadi va biz najasligi qur'oni karimda alloh taolo mushriklar najas bir najas bir katta idishga shu tushib qolsa ha bu endi ozgina bir narsa tushdida demaydi hech kim bu suvni najas deydi birodarlar shuning uchun biz tavhidni biror bir shirkning bo'yi bilan ham bulg'ab qo'ymaslikka harakat qilmoqligimiz kerak bandaga alloh subhanahu va taolo bir buyruqni qilgan xabar kelsa qon mo'min kishi xoh mo'mina ayol bunga mumkin emasdir xohlasam qilaman xohlamasam yo'q deb ixtiyorli bo'lishligi mumkin emas kishi inson ixtiyorli xohlasin lekin aqidani tanlashda lekin aqidani tanlagandan keyin mo'minda ixtiyor qolmaydi وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ya'ni bir odam ixtiyorlik nimada aqidani tanlashlikda xohlasin aqidani tanlab sahih aqidani islom aqidasini tanlab mo'min bo'lib jannatga kirsin xohlasin islom aqidasini tanlamasdan mushrik bo'ladimi kofir bo'ladimi murtad bo'ladimi jahannamga o'tin bo'lsin mana bu sohada ixtiyorlik bunda dinda majburlik yo'q ammo mo'minman degandan keyin endi unda ixtiyor qolmaydi birodarlar ixtiyori bilan iymonni qabul qilgandan keyin alloh subhanahu va taoloning bir buyrug'i kelsa unda ixtiyor qolmaydi chunki u iymonni ixtiyori bilan davo qildi alloh subhanahu va taolo bandani unga vojib bo'lgan narsaga buyursa Birinchi bu buyruqni bilmoqligi kerak. Ilm shart. Chunki agar bu ilm bo'lmasa, u buyruqni bir tanimaydi. Inson Alloh subhanahu va taolo bizni mana tavhidga buyurganligini bilsa, shirkdan qaytarganligini bilsa va Alloh subhanahu va taolo bayni halol qildi. Bayni oldi sotdini halol qildi. riboni sutxo'rlikni harom qildi va bilsaki alloh subhanahu va taolo mana yetimni molini yeyishlikni harom qildi va mabodo kambag'al bo'lsa yetimga qarab turgan odam shu ma'rufan shu yetimga qarab turganligi uchun o'rtacha miqdorda shu molidan foydalanishligi mumkin yeyishlikka faqat tushunarlimi o'rtacha miqdorda yeb yeyishlikka foydalanishligi mumkin. Mana bu narsani bilmoqligimiz kerak. Alloh bizni nima buyruqlarga buyurdi? Buni bilishligimiz shartdir. Birinchi aytib o'tganimiz mana tavhid masalasi. Alloh subhanahu va taolo bizni tavhidga buyurdi va shirkdan qaytardi. shirkdan qaytargandan keyin biz shirklar nima ekanligini bilmoqligimiz kerak. Mana o'tgan darslarimizda buni takror qilib o'tdik. Ikkinchi shart shuki, Alloh subhanahu va taolo tushirgan narsaga muhabbat qilmoqligimiz kerak. Ya'ni shariati islomiyaga muhabbat qilmoqligimiz kerak. Allohni tushirgan Qur'onini Rasululloh sallallohu alayhi va sallam olloh tarafidan olib kelgan vahiy hadisi mutavotir sahih hadislarini olloh tarafidan buni olib keldilar biz bunga muhabbat qilmoqligimiz kerak agar muhabbat qilmasdan karih ko'rsa xohlamasa kufr deb qur'oni karim bizga bayon qilyapti ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم Alloh tushirgan narsani karik ko'rishdi, Alloh amallarini habata qildi deyapti. Hozirgi vaqtda birodarlar, Alloh subhanahu va taolo Qur'onda buni aytdi. Hadisi muboraklarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu narsani aytdi desa, mana bu narsani yoqtirmayotgan insonlar paydo bo'ldi. Yoqtirmaslik, karih ko'rishlik kufr bu. Alloh shu yomon ko'rishligi bilan amallarini habata qiladi deyapti. Bunga biz ehtiyot bo'lmoqligimiz kerak. Ba'zi bir kishilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlarini ihyo qilayotgan kishilarni istehzo qilib masxara qilayotganlik quloqqa chalinib qolyapti. Bu narsa Qur'oni Karimda istehzo Allohning oyatlarini, Allohni va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni istehzo masxara qilganlarni kofir bo'lganligida shak shubha yo'q xabarini aytyapti shu rasulihida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatlarini ihyo qilishlikni ham masxara qilishlik mana shu yerga olib boradi la an minkum bu oyatni davomi bizga hozir kerakli joyi la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Iymoningizdan keyin kofir bo'lganligingizda shak shubha yo'q. Buni sizlar uzr aytmanglar deyapti. Bu oyat nima qaysi oyatdan kelyapti? Qul abillahi va ayatihi va rasulihi kuntum tastahzi'un oyatidan keyin la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum oyat kelyapti. Allohni va Allohning oyatlarini va rasulini masxara qilasizlarmi? Sizlar uzr aytmanglar kofir bo'lganligingizda shak shubha yo'q deyapti. Shuning uchun biz mana bu oyatdan o'zimizga xulosa chiqarishimiz kerakki, muhabbatur rasul, muhabbatu ma anzalalloh, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga muhabbat qilish va hamda Alloh tushirgan narsaga muhabbat qilishlik bizga vojibdir. Agar muhabbat bo'lmasa, buni karih ko'rishlik vujudga keladigan bo'lsa, kufrga borib qoladi. Ko'p kishilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga muhabbat qilmaydi. Balki na'uzubilloh yomon ko'radi. U kishi olib kelgan yo'lni yomon ko'radi, sunnatlarini yomon ko'radi. Mana bu narsani juda ehtiyot bo'lmoqligimiz kerak. Uchinchi narsa bilib Alloh tushirgan narsaga muhabbat hosil bo'lgandan keyin bunga amalga maqsad qilmoqlik kerak. Ya'ni amal qilaman degan niyat bog'lamoqlik kerak ko'p odamlar biladi yaxshi ko'radiyu lekin amalga qasd qilolmaydi nimaga biror bir dunyoiy ishlariga putur yetib qolishligidan qo'rqib ko'p kishilarni sunnatga muvofiq amal qilishliklarini agar tushuntirilsa, men hozir mana bunday sharoitda turibman, bu sunnatlarni ihyo qilishlik bilan menga sal noqulay deydi. Azm yo'q, qasd yo'q unda. Ba'zi bir kishilar qasd qiladi. Qasd qiladida ba'zida amal ham qiladi. Qasddan keyin amal ham qiladi-yu, hurmatlab yurgan odamlarida bunga bo'lgan amal yo'qligini ko'rib darrov qaytib ketaveradi bir kishini siz hurmatlardingiz siz bir <clears throat> shariatga muvofiq bo'lgan rasululloh sollallohu alayhi vasallamning buyruqlarini qilmoqchisizda lekin siz hurmatlab yurgan odam u narsada yo'q yo'q bo'lgandan keyin bu narsani qasdi yo'qoladida balki qilgan amali ozgina muddatdan keyin o'zgaradi beshinchi banda alloh subhanahu va taoloning buyrug'ini eshitgandan keyin birinchi bilish va keyin unga muhabbat qilish va uchinchi qasd qilish to'rtinchi martaba amal qilishlik beshinchi martaba bo'lsa amal qilgan odamlarniki xolis bo'lmaydi xolis bo'lishligi kerak ya'ni bu qilgan amali bilan ko'pchilik qilayotganligi uchun yo birovdan bir maqsadini undirib olishlik uchun yoyinki biror odamdan qo'rqishlik uchun qilmasligi kerak xolis bo'lmoqligi kerak ya'ni alloh subhanahu va taoloning rizosi uchun bo'lmoqligi kerak har bir so'zimda takrorlayman الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ما يبتغى به وجه الله تعالى dunyo mal'un la'natlangandir va dunyodagi hamma narsa la'natlangandir magar alloh subhanahu va taoloning rizosi talab qilingan narsagina pokdir chunki bu narsa alloh subhanahu va taoloning huzurida va dunyoda mukofotdir bu gapni moddiy falsafada o'rgangan hayot kechirgan ko'pchilik bu narsa ma'qul bo'lmasligi mumkin lekin bunga bir dalil keltirilmasa ular bu narsani qabul qilolmaydi nahotki dunyodagi hamma yaxshilik malum bo'lsa deb turadi siz bir odamdan yaxshilik ko'rdingiz sizga aytaylik joy olib berdi sizni tamomiy kambag'allik vaqtingizda qaradi kasallaringizga butun moli davlatini sarf qildi xullas ota onangiz qilmagan hamma yaxshiliklarni qildi bu narsa juda yaxshiyu deysiz agar siz Alloh olloh uchun bo'lmadi xolis bo'lmadi voyaga yetishingiz bilan tuzalishligingiz bilan siz ollohga qul bo'lishlikdan o'ziga qul bo'lishlik tarafiga qarab yura boshlaysiz shu odamga qul bo'lmagan kuningiz shu odamni so'zini qaytargan kuningiz siz bilan shunday jang qiladiki yer yuzida biror bir odamni tanimagan umrida sizga yomon yaxshilik qilmagan odamni ham shuncha yomon ko'rmaysiz birodar shu odamni eng yomon ko'rasiz so'kasiz menga bu nima yaxshiliklarni nima uchun qiluvding agar shunday minnat uchun qiladigan bo'lsa dunyo mal'un birodarlar mana shu yaxshilik mal'un la'natlangan jahannamga birinchi hisob qilinadigan va uloqtiriladigan odamning larning ajratilib uch toifa ajratiladi birinchisi jihod degan jihod islom bilan kufr o'rtasidagi jang shunda moli va jonini qurbon qilgan shu odam sus qilgan jihodi mal'un bo'ladi agar Alloh yo'lida bo'lmagan bo'lmasa Alloh yo'lida bo'lmaganligi uchun Alloh taolo shu jihod qilganni chaqiradi senga ne'matlar berdim Nima olib kelding meni huzurimga deydi. U ne'matlarni biladi. Alloh subhanahu va taoloning bergan ne'matlarni tan oladi va jihad qildim deydi. Kazabda deydi, bekor aytibsan seni yo'lingda jihad qildim deydi. Meni yo'limda qilganing yo'q, odamlar qahramon desin va boshqa maqsadlar bilan sen jihad qilding. Odamlar seni juda qahramon deb maqsadingga yetding, mukofotni olding deb jahannamga uloqtiriladi. Ikkinchisi, qori. Qori islom istilohida olim Qur'onni bilgan kishini aytadi. Agar shu narsani Qur'onni Alloh uchun o'rganmagan bo'lsa, Alloh uchun yod qilinmagan bo'lsa, jahannamga uloqtirilib hisob qilinadigan odamlarning ikkinchisi bo'ladi, birodarlar. Dunyo mal'un mana shu qilgan harakatlar hammasi la'nat bo'lib qoladi. Uchinchisi saxiy odam bu odam bid'atlarga sarf qilgan emas birodarlar hozirgi davrimizdagi o'zini xotamtoy sanagan odamlariki bid'atlarga sarf qilgandaqa sarf qilgan emas olloh buyurgan joylarga sarf qilganu lekin xolis qilmagan to'g'ri ish qilgan uchov toifa qur'onni yod qilib to'g'ri ish qilgan qur'onni o'rganib to'g'ri ish qilgan jihod qilib to'g'ri qilgan lekin xolis qilmagan saxovat qilib to'g'ri ishlagan, lekin xolis qilmaganligi uchun jahannamga uloqtiriladigan odamlarning avvaldanlardan bo'ladi. Dunyo, ad-dunyo mal'unatun. Mana bu narsani ko'rib turibmizki, amallar xolis bo'lmasa, tamomiy o'rtalarda adovatlar paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Mana shu amallarni qilmaganda u odam sof odam bo'lib kelishi mumkin. Qo'pol aytganimizda, oddiy kimsa bo'lganda birovlarga saxovat qilolmasa ham o'zini hojatini bajarib farzandlarini bajarib hojatini bajarib riyo qilmasdan shu ishini xolis xudoyo qabul qilgin deb yurganda pokroq inson bo'ladi shuning uchun xolis bo'lmagan amal qabul bo'lmaydi rasululloh sollallohu alayhi vasallam ashoblarga shuni o'rgatdilar وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى Allohni huzurida mukofotlanadigan biror ne'mat yo'q magar Allohni oliy rizosini maqsad qilingan amalgina uchun mukofot bo'ladigan mukofot Ashab-i kiromlardan mana Bilol Habashiy og'ir radhiyallohu anhu og'ir soatlarda qul bo'lib azoblanayotganlarda Abu Bakr radhiyallohu anhu Allohning rizosi uchun azob qildilar. bilol habashiyni umayyat ibn halafdan qullikdan ozod qilib o'zlariga qul qilishlik uchun ozod qilmadilar bu narsani bilol habashiy shunchalik sezdilarki shunchalik abu bakr roziyallohu anhu bilan o'tgan suhbatlari qanchalik bir hassos bo'lganliklariga dalolat qiladi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan keyin bilol habashiy ozon aytolmasdilar ozon aytishga to'xtatdilar chunki u kishi doim azon aytganlarida rasululloh sollallohu alayhi vasallamning borliklarini tasavvur qilib ko'rib turib ozon aytar edilar ashhadu anna muhammadar rasulullohga kelganlarida muhammad alayhissalomni yo'qliklarini tasavvur qilib chidab turolmasdan ozonda chidolmay aytolmay qolar ekanlar shuning uchun xilofat davrida ozonni to'xtatdilar abu bakr roziyallohu anhu bu ozon to'xtab qolgandan keyin ba'zilar kelib bilolni buyurishingizda ozon aytsa dedilar Bilol Habashini chaqirdilar Abu Bakr radhiyallohu anhu chaqirib azon ayting, azon aytib turing dedilar. Shunda necha yillar o'tib ketgandi birodarlar. Makkada edilar u kishi qul bo'lib turganlarda. Madinada 10 yil yashadilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'tib ketdilar. Abu Bakr radhiyallohu anhu xalifa bo'lganlarda, "Ey Abu Bakr" dedilar. "Agar meni qullikdan Alloh uchun ozod qilgan bo'lsang, meni o'z holimga qo'y" dedilar. agar meni o'zingni oldingda muazzim bo'lib turishligim uchun ozod qilgan bo'lsang aytaman dedilar yo'q Alloh uchun ozod qilganman dedilar bo'lmasam o'z holimga qo'ying dedilar shunchalik hassos edilar shunchalik bilishardilarki biror bir kishi tarafidan bo'lgan yaxshilikni Alloh uchun ekanligini sezishardilar agar inson amalini xolisligi haqida bir fikr qilsa endi shu kundan boshlab amal qilishlikni boshlamasam o'tgan amalimni birortasiga ishonolmayman deydi xolis amal bo'lishligi mo'min kishi bu narsani bilmoqligi kerak ba'zi amallarimiz xolis bo'lsa to'g'ri bo'lmaydi shariati islomiyaga to'g'ri kelmaydi ko'p kishilar bor kechalari bilan yig'lab ibodat qiladigan kechalari bilan bedor bo'ladigan, kunduzlari roza tutadigan, lekin u shariatga muvofiqmi, muvofiq emasmi? Shunday moli davlatlarni sarf qiladigan, shariat buyurgan joylarmi yo'qmi? Mana bu narsalarni tekshirsa, to'g'ri bo'lmagandan keyin Alloh subhanahu va taolo bu amalni qabul qilmaydi. Demak, amalning maqbul bo'lishligini ikkita sharti bor. Bittasi Alloh rizosi uchun xolis bo'lmoqligi kerak, ikkinchisi shariatga muvofiq bo'lmoqligi kerak. Ikkov shartdan bittasi topilmasa, maqbul bo'lmaydi. Mana avvalgi 3 kishini jahannamga uloqtiriladigan 3 kishini aytdik, ularning amali to'g'ri edi. Shariatga muvofiq edi. Lekin xolis emas edi. 6-chi bilishligimiz zarur bo'lgan narsa solih kishilar doim ilm hosil qilib, bunga amalga qasd qilib keyin bunga amal qilib va keyin bunga amal qilgandan keyin yana ya'ni avval muhabbat va amalga qasd va amal qilgandan keyin beshinchisi xolis va to'g'ri amal bo'lgandan keyin doim amalining habata bo'lishligidan tashvishda bo'lmoqligi kerak amalning habata bo'ladigan narsalardan ehtiyot bo'lishligi kerak. Birinchi amalning habata qiladigan narsa shirkdir, birodarlar. Shirk bilan amal qolmaydi. Hatto Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga la in ashrakta la yahbatanna amaluk. Agar shirk keltirsangiz, amalingiz habata bo'lishligida shak shubha yo'q dedi. Walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Agar shirk amalini qilsa, o'tgan amallari habata bo'ladi. sezmagan holatda amaliylar habata bo'lishligidan ehtiyot bo'linglar sezmagan holatda amaliylarning habata bo'lishligidan ehtiyot bo'linglar dedi alloh subhanahu va taolo agarki bu oyat o'zi rasululloh sollallohu alayhi vasallamni huzurida ovozini ko'tarib shovqin qilgan odamlarning haqida bo'lsa ham oyatning ma'nosi umumiydir yettinchi bilishligimiz zarur bo'lgan narsa haqda barqaror qolishlikdir. Haqda barqaror bo'lish bu hammaga nasiba bo'lib nasib qilmaydi birodarlar. Haqqa haqda barqaror bo'lish haqning bozori chaqqon bo'lib turganda haqqa turadigan birodarlar ko'pdir. Ammo haqning bozori kasad bo'lganda bunda haqqa turadigan kishilar kamayib ketadi. Shuning uchun haqda barqaror bo'lish va yomon oqibatdan dunyodan ketayotgan vaqtda yomon oqibatdan ehtiyot bo'lishlikdir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan Imom Buxoriy rivoyat qildilarki, "Inna minkum man ya'malu bi'amali ahli al-jannah va lahu bi'amali ahli an-nar" dedilar. Sizlarning ishinglarda dedilar "Minkum" dedilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam ashoblarga xitob qilib aytdilar ishilarda ahli jannatlarning amalini qiladigan kishilar bo'ladi ammo oxirida jahannam ahlini amalini qilib ketib qoladi dedilar ba'zi bir hadislarda borki ba'zi kishilar jahannam bilan o'zini o'rtasida bir qarich masofa qoladi bir so'zni aytadida bu so'zi shunday ummatga manfaatli bo'ladiki u ahli jannat bo'lib jannatga ketadi dedilar ba'zi odamlar bilan jannat o'rtasida bir qarich masofa qoladida shu bir so'z aytadiki bu so'zning zarari o'zi va ummat uchun zararli bo'lganligi bilan jahannamga ketadi dedilar alloh subhanahu va taolo hammamizni mana bu oqibatimizda ahli jannat amallarini qilib ketishlikka alloh taolo muvaffaq qilsin sahoba ikromlarni fazilatlari haqida o'rganayotgan darsimizda oyisha ummul mo'minin roziyallohu anha fazilatlariga kelib to'xtagan edik. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning eng suyumli oilalari bu oyisha radhiyallohu anha. oyisha radhiyallohu anha Alloh subhanahu va taoloning marhamati bu kishiga juda katta bo'ldi. Ba'zi fuqarolar tili bilan aytganda, islom ummatining islom fiqhining 3 dan biri Oysha radhiyallohu anhodan rivoyat qilingan deyiladi. Ya'ni islom ummati uchun kelgan fiqh ilm 3 dan biri Oysha radhiyallohu anhodan rivoyat qilingan deyiladi. Shunchalik katta fazilatni Alloh subhanahu va taolo bu kishiga berdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning jannatdagi ayollaridir deb guvohlik beraman deb Ammor ibn Yosir radhiyallohu anhu aytdilar. Oyisha radhiyallohu anha o'zlaridan rivoyat qilinadiki, u kishi aytadilarki, la yantaqisuni insanun fid dunya illa tabarra'tu minhu fil akhirah degan ekanlar. Qaysi bir inson meni dunyoda kamsitsa, oxiratda undan bezor bo'laman degan ekanlar. Alloh subhanahu va taoloning mana marhamati bu kishiga Jibril alayhissalomni ham bu kishiga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oldilariga kelganda salom olib kelardilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Oysha radhiyallohu anhoga aytdilarki, "Hada Jibril va huwa yaqra'u alayki salam." Bu Jibril keldi dedilar. Sizga salom aytayapti dedilar. Faqolat va alayhi salam va rahmatullohi va barakatuh. Tara ma la nara. Allohni salomiy rahmati Jibrilga bo'lsin, siz biz ko'rmay turgan narsani ko'rasiz dedi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytlarki, "Kamula minar rijali kathirun va lam yakun minan nisa'i illa asiyatu" qala Yahya asiyatu imra'atu fir'aun va Maryamu ibnatu Imran va inna fadla Aisha 'ala an-nisa' ka fadli at-taridi 'ala sa'iri at-ta'am. er kishilardan ko'p kishilar kamolotga yetdi ya'ni nihoyatda komil insonlar bo'lishdi ayollardan to'rtta ayol komil bo'lganligi allohu alam bu yerda birinchi komil bo'lganlarni aytyaptilarki osiya dedilar ya'ni fir'avnning ayoli bu imroati fir'avn ya'ni fir'avnning ayoli osiya alloh subhanahu va taolo bu kishini iymonini shunday mustahkam qildiki, bu ayolni Fir'avnning bergan azobida biror iymonini o'zgartirmadi. Fir'avn uni azob bergan vaqtida Robbi ibnili indaka baytan fil janna va najjini min fir'auna va amali va najjini min al-qawmi zolimin deb jon taslim qilgan, o'zingni huzuringda jannatda jannatda menga bino uy bergin deb duo qilgan Osiya mana nafs bilan sobitki komil komila bo'lgan ayollardandir. Ikkinchisi Maryam, Imronning qizlari. Mana Qur'oni Karimda Maryam haqida juda ko'p oyatlar bor. Iso alayhissalomning validalari Maryamning mo'jizotlari hayotda mana u kishi dunyoda hech kim ko'rmagan taomlarni yeb o'tiradilar. Bu taom qayerdan sizga desa, Allohning huzuridan keldi deb. Shunchalik Iso alayhissalomni otasiz tuqqan Maryamdir. Alloh subhanahu va taoloning mo'jizasi Maryamda sodir bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo insonni ota-onasiz avvalini yaratdi va otasiz ham qilib yaratib o'zining mo'jizasini ko'rsatdi. Odamlar bu narsani bu imtihon bo'ldi. Nasorolar adashib ketdi. odasiz tug'ildi deb Allohni o'g'li deb adashib mushrik bo'lib ketishdi. Alloh subhanahu va taolo bu narsani imtihon qildi. Iso salomni Alloh otasiz yaratdi, xuddi Odam salomni tuproqdan yaratganga o'xshagan. Bu bilan bizga mo'jiza bo'ldida va alloh subhanahu va taoloning qudratini yana bir bor ko'rishdi lekin odamlar odatdan tashqari bo'lgan narsanigina mo'jiza deydi bo'lmasam ota onasi bor bo'lib turib vujudga kelishlik ham har qanday ota onasiz yaratilishlikdan kam mo'jiza emas o'zi ota ona bilan insonning vujudga kelib uning dunyoga kelishligi ham ota onasiz yaratilishligidan ko'ra katta kichik emas bu mo'jiza Dunyoda o'zi mo'jiza emas narsa yo'q, lekin buning mo'jizalik xususiyatini odamlarning ko'zida ko'p takrorlanishligi yo'qotib qo'yadi. Ko'p aytamiz, masalan, hozir men gapirib turganda bu harflarning tashkil tez topishligi va bu harflarning ketma-ket bog'lanishligidan bir ma'nolarning ifoda qilinib, boshqalarning tushunib, bu tushunib tezlik bilan bu narsalarning hal bo'lib, biror bir qiziq narsa bo'lsa kulgini paydo bo'lishi va yig'laydigan narsa bo'lsa bunga yig'ilib paydo bo'lishligi ham har qanday bu mo'jizadan kammas birodarlar qanday tashkil topyapti bu qanaqa bu og'izlarning qimillashligidan nima bu ma'nolar bilinyapti uni qanday bu narsa tezlik bilan mavhumlarni bildiryapti inson qaysi bir narsaga qarasa mo'jiza lekin buning mo'jizaligini ko'p ko'rishlik u mo'jizalik xususiyatni yo'qotadi. Agar hayotimizda shu oftobni chiqishligini umrimizda ko'rmaganimizda bir joyda shu oftobni chiqishligi bor joy bo'lsa, shu yerdagi shu yerdagi yashayotgan odamlarning tirikligiga shu narsa kifoya qilardi. odamlar shu yerga borib kelib shu oftobni chiqishligini tomosha qilishib kelardi tamomiy mollarini sarf qilib va hammaga gapirib oftobni chiqishligini ko'rib keldim desa odamlar uni ko'rgani kelib undan eshitishib yashagan bo'lardi lekin buning doim ro'baro'yimizda bo'lib turishligi mo'jizalik xususiyatini odamlardan g'aflat yo'qotib qo'yadi birodarlar mavzudan tashqariga chiqib ketdik ya'ni alloh subhanahu va taolo mana kamolot hosil qilgan ayollardan bittasi Maryam bo'lsa, uchinchisi Oyisha radhiyallohu anha aytdilarki, bu to'rtinchilari Xadija Kubro, mana boshqa rivoyatlarda keladi. Oyisha radhiyallohu anhoning ayollardan ortiqligi dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sharif taomining boshqa taomlardan ortiqligiga o'xshaydi. Sharif bu go'sht bilan tayyorlangan taomni aytamiz. Boshqa taomlarning hammasidan bu afzal ekanligini ishora qildilar. Ba'zi rivoyatlarda Jibril alayhissalomning ko'rganliklari haqida Oysha radhiyallohu anha aytadilarki, "Ra'aytu wadi'an yadahu, ra'aytu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam wadi'an yadahu ala mighrafati faratin va huwa yukallimu dihyatal kalbi." Qo'llarini otni bir peshonasiga qo'yib turganliklarini ko'rdim. Dihyatul kalbiga gapirib turibdilar. jibril alayhissalom ko'p vaqtlarda dehyatul kalbiy degan sahobani rum viloyatiga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam jo'natgan elchilarining nomi dehyatul kalbiy shu kishining suratlarida keladi dehyatul kalbiy payg'ambarimiz sollallohu alayhi ichidagi chiroyli kishilardan edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam elchilarini ko'rinish va gapirish turishlarini nihoyatda botil yurakliklarni tanlardilar. Chunki elchi jo'natuvchi odamning kimligiga dalolat qiladi. Shuning uchun kalbini eng masalan Rum viloyatiki shu vaqtda eng katta da'vo qilib turgan odamni podshohning huzuriga Madihiyatul Kalbini jo'natdilar. Jibril alayhisalom ba'zi odam suratida kelganlarida Madihiyatul Kalbiy suratda kelardilar. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir otni peshonasidan qo'lga qo'llarini qo'yib turibdilar, otda Zihiyatul Kalbiy bilan gaplashyaptilar. قالت رأيتك واضعا يدك على مغرفة فرس دحية آه، ودحية الكلب وأنت تكلمه قال أورأيتيه قالت نعم قال ذاك جبريل وهو يقرئك السلام قالت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته جزاه الله خيرا من صاحب ودخيل فنعم الصاحب ونعم الدخيل لله payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan so'radim deydilar dihiyatul kalbiy bilan otni ushlab turib gaplashayotganingizni ko'rdim deganlarda ko'rdingizmi dedilar bu jibril dedilar sizga salom aytyapti dedilar jibrilga ham allohni salomiyu rahmati bo'lsin dedilar qanday bizni uyimizga sizni qanday bir sohib sizga jibril va qanday bizga mehmon dedilar oyisha roziyallohu anha shunchalik hayotlarda ko'p bir amal bilan o'tganlarki, bu kishini ta'riflari nihoyat darajada ko'p. Hatto jiyanlari katta bir hadiya jo'natib, shun bilan ibodat qilib o'tirsinlar deb jo'natganlarda shu hadiyani kechgacha qo'ymasdan taqdim qilib olgan ekanlar. Bu jiyanlari g'azablanib, men bergan hadiyani hammasini berib yuboribdilar degan vaqtida menga bergan hadiyaga agar bu o'zi yana minnat qiladigan bo'lsa, bu gapirmayman deb qasam ichib qo'ygan ekanlar. U kishining duolarini ijobatligidan qo'rqib, uzr aytishlik uchun kelganlarda kirgizmagan ekanlar. Shunda ko'p ulamolar maslahat berib, Oyisha radhiyallohu anhoning oldida fatvo so'rashlik uchun kelishardilar, farzda to'silardi, u kishidan so'ragan vaqtlarda rivoyat bilan hadislarni aytib berardilar. Shu vaqtda kirib, fardani o'zlarini shu o'tib uzr aytib qolgan vaqtlarida qasam ichib qo'ydim degan qasamlarini buzganliklari uchun o'zlari tuya jo'natib shuni qurbon qilishlikka yuzlab tuyalarni jo'natishga tayyor edim deb jiyanlari tomonidan shu rivoyatlar bor ya'ni rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oilalari shu darajada dunyoni havas qiladigan yoshlarida ham shu narsa shunchalik dunyoni do'st tutmagan ekanlar alloh subhanahu va taoloning rahmati bo'lsin Mana shu kishi, mana shu ayol Ummul Mu'minin Oysha radhiyallohu anha Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning eng suyumli oilalari Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning shahodati bilan bu kamolot hosil qilgan ayollar safidan o'rin olgan Oysha radhiyallohu anha vafot topayotgan vaqtlarda Abdulloh ibn Abbos oldilariga kirdilar. Abdulloh ibn Abbos vidolashib bir ikki kalima gapirishlik uchun tasalli berish uchun ruxsat so'raganlarda ruxsat bermagan ekanlar ko'p iltimos qilganlarda ruxsat berilgandan keyin abdulloh ibn abbos kirdilarda salom berib o'tirdilarda abishiriya ummal mo'minin ey ummul siz bilan sizdagi bu ozorni ketishligini ketishligi bilan do'stlar bilan uchrashasiz. Muhammad alayhissalom va u kishining jamoalariga ro'baro bo'lasiz. Shunday dedilar. Abdulloh ibn Abbos aytdilarki, siz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oilalarining eng suyimlisi bo'lib yashadingiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam pok narsani yaxshi ko'radilar. Bu narsa sizning pokligingizga dalolat qiladi. Alloh subhanahu va taolo osmondan sizga vahiy tushirdi sizning pok ekanligingizga. Sura Nurdagi oyat bu kishining pokliklariga haqida nozil bo'lgan oyatdir. Yerda biror bir masjid yo'qki, magar shu masjidda ertayu kech mana bu sizning pokligingiz haqidagi bo'lgan oyat tilovat qilintiriladi. Sizni Oysha onamizni bir safarda bu qilodalari ya'ni marvaridlari yo'qolib qolganligi sababli u marvaridni topishlikka odamlar ovora bo'lib turib namoz vaqti bo'lib suvsiz joyda suv bo'lmay qolganda tayammum oyati ham shu sababli tushgandir mana bu narsa qiyomatgacha bizga yengillikni bildirdi shuni aytyaptilarki Ivo kechasida bo'yingizda marvarid tushib qolib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu manzilda turib qoldilar. Odamlar ham shu yerda to'xtab qoldilar suvsiz qolganligi bilan shu tayammum oyati sizni barakotingiz bilan nozil bo'ldi qiyomatgacha bu umumiy odamlarga ruxsat bo'ldi sizni barakotingiz ummatga shunchalik ko'p bo'ldi deganlarida qo'y bu gaplarni gapirma dedilar men tug'ilganim ham odamlarning esidan chiqib ketishligini orzu qilardim dedilar ya'ni biror bir gunohim ham bo'lmasa savobim ham bo'lmasdan odamlarni esidan chiqib ketishligini xohlardim degan ekanlar mo'min odam shunchalik o'zining hayotida shunday bo'lishligi kerak umar ibn hattob ham roziyallohu anhu aytgan ekanlarki qaniydi menga hayotim zararimga ham foydamga ham bo'lmaganda do'st istardim shunday bo'lsin degan ekanlar. Ko'p dedi xat yozibdilarki, ko'p din yo'lida nima xizmat bo'lsa tayyormiz degan fidoyi birodarlar hammasi shayib ketdi. Hatto ba'zilari nifoq sifatlari ham ko'p ko'rinadigan bo'lib qoldi dedilar. Nima bo'lsa, qani hozir aytib o'tdik, mo'min odam sabot bo'lishligi kerak. haqda hamma turmaydi birodarlar. Haqda turishlik Alloh subhanahu va taolo baxtli qilgan yana nasib bo'ladi. Bu endi bu haqni bilishimiz bu haq e'lon qilib tushuntirish biz vazifamiz. Qabul qilish odamlarning o'zlarining ixtiyorlari bilan qabul qilishadi. Qabul qilgandan keyin bunda sabot qilish ham Alloh subhanahu va taoloning marhamati. Har kimga nasib bo'lmaydi. Qalbini tozalab, shu maqsad shunda bo'ladi. Beba bir kishi masjidga ko'p ziynat berish to'g'risida bir gapirgan bo'lsa, haqiqatan masjidga ko'p ziynat berishlik bu bizni bu to'g'ri ish emas, lekin ba'zi fuqaholarning fikrida masjidga ziynat berish muboh bo'ladi. Bizning masjidimizdagi ko'rib turgan sizlar ziynatlar o'ziga to'g'ri bir tomonlama ziynat berishimiz xato bo'lgan bo'lsa ham, bu narsaga biz ko'proq yonimizdan yo boshqa odamlarning pulini sarf qilmaganmiz. Bir e, boshqa yerlardan bir shuni topib olingan birodarlar.